Om du vill acceptera islam och bli muslim så behöver du bara säga följande trosbekännelse. Förstå dess betydelse och tro på det. Det innebär att man säger Jag vittnar om att det inte finns någon gud värd att dyrkas förutom Allah och jag vittnar om att Muhammed är Allahs sändebud och Jesus, Marias son, är Allahs tjänare och sändebud. Säg det nu på arabiska. Ashhadu alla ilaha الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله